tugeze ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ibiri n'itanu muri studio za Radio isanganiro ni umwanya w'amakuru mu kirundi avugwa kuri uno murango tuyahereye ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ngo nta mpunzi z'abarundi bariko baraburabuzwa mu gihugu bari mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya tanzania abahagarikwa n'igipolisi cya tanzania nabo ngo nababa badafise ibyangombwa by'impunzi canke ababa barenze amategeko agenga impunzi murano makuru muraza gukurikira userukira igihugu ca Tanzania mu Burundi mu ntara ya Bururi umugenzo wo kuramukanya mu guhana maboko canke guhoberana ntibirahera mu gihe ari bimwe mu nyifato zo kugwanya muri kino gihe c'ikiza ca covid cumi n'icyenda abadandariza mu mabarabara hagati mu gisagara ca bujumbura bavuga ko bazi ko bibujijwe n'amategeko ariko bakabona ko atayandi masumiro boronka babihebye inkino z'abagendana ubumuga ziraterera mu iterambere ry'igihugu iyo zishigikiwe zirashobora gutanga ishusho nziza ku gihugu mu gihe abazikina bagiye guhiganwa mu makungu muri ano makuru muraza gukurikira umukuru w'ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu burundi muri studio muri kumwe na Fidel Antoine Sabimana utuma amajwi bashikira ni Albert Nduwayo mukanyisase ingingo imwe mu kwayo sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ano makuru tuyahere mu bijanye n'ubutungane Terence Mushano umuvugizi w'ishirahamwe gishinze kugwanya ihonyabwoko ase genocide Cirumoso aridegemvya kumva ku mugoroba uno wa gatatu Terence Mushano yari hagaritswe n'igipolisi ku munsi wa gatanu itariki 10 kuno kwezi afatiwe ku kazi ahasanzwe akorera mu ishirahamwe Sobjeya acaja gufungirwa mu gasho k'igipolisi kijejwe amatohoza yagirizwa guhungabanya umutekano yahagaritswe mu gihe yari karaha kiganiro abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu kubijanye n'ivyibutso ku barundi baguye mu bwicanyi bufatiye ku moko amashirahamwe aranira agateka kazi na muntu yaba yo mu Burundi canke mu makungu akabashima irekugwa giwe ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'impunzi impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania zihagarikwa n'igipolisi c'ico gihugu ngo ntizitubahirize amategeko agenga impunzi bishikirizwa n'userukira igihugu cya Tanzania mu Burundi Ambassadeur Juri Ribariki Mareko abishikirije inyuma yaho impunzi ziri mu makambi ari muri Tanzania zidogera igipolisi ko kibahagarika mu masaha y'ijoro kikabatwara ahantu hatazwi uwaserukira Tanzania mu Burundi amenyesha ko igikogwa cyo gutahura izo mpunzi cyasubiriye kubandanya muri kuno kwezi kwa mukakaro tumukurikire hasubirwamo mu kirundi na Francine ndiho kubgayo Mchakato ulikuwa umesitishwa ili kupisha zoezi la uchaguzi kwa sababu tulikuwa tunajua kabisa kuna wananchi wa Burundi. Ibikorwa vyo gutahukana impunzi z'abarundi bari mu gihugu cha Tanzania vyari vyahagaze biturutse ku bihe vy'amatora Burundi uherutsemo aho tuboneye ko iby'amatora biheze twaciye dusubira gutanguza ibikorwa byo gutahukana izo mpunzi kuva mu ntango za kuno kwezi kw'indwi imigwi itatu niyo imaze gutahukanwa kuva dusubiye gutanguza ivyo bikorwa byo kubahungukana umugwi wa mbere watahutse ku igenekerezo ry'indwi umugwi wa kabiri nawo washitse hano mu burundi ku igenekerezo rya cumi mu gihe umugwi wa gatatu washitse ku munsi wa kabiri w'inondwe ku bijanye n'impunzi ziherutse kumenyesha ko ziburabuzwa n'igipolisi ca tanzania ivyo sivyo na gato impunzi ziri mu makambi zitegerezwa kubaha kubahiriza amategeko agenga impunzi n'ayagenga igihugu cya tanzania abahagarikwa n'abajejwe umutekano mu gihugu cya tanzania nababa barenze amategeko bakigenza ukutariko muri icyo gihe barahanwa hisunzwe amategeko y'igihugu harimo kubafunga no kubaca amahadabu igipolisi ca tanzania nta bantu gihagarika mu ijoro babambitse ibitambara bakabugwa irengero nk'uko bamwe mu mpunzi baheruka kubishikiriza abo bahagarikwa n'ababa barenze amategeko kandi nabamenyesha ko bafatwa hisunzwe amategeko y'igihugu bigakogwa hubahirijwe n'agateka kazina muntu na kwa kufuata taratibu zinazohusika na kwa kuzingatia haki za binadamu Bamwe mu bagendana ubumuga basaba leta kubashigikira nko mu kubaronsa ivyankenerwa harimo nk'ibibuga bikwije ibisabwa bishikirizwa na Eugene Ndwayezu arongoye ku rwego rw'igihugu shirahamwe ry'inkino ry'abagendana ubumuga akaba yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu gihe Ezekiel nibigira umushikiranganja George Nkino yari kagendera ibisata bitandukanye by'ubushikiranganja rongoye kurikira Eugene Sabayezu aganira na Ezekiel ndi kumwe naye tukaba tumenyera aho umushikiranganji avuga ati reka ngendere jejwe inkino hama n'abagendana ubumuga duhita tubona yuko harimo ishaka rikomeye cyane cy'ingene yoshobora gushyigikira inkino twebwe rero tubyakira rero nk'urukiza bimwe mu byo mwamushikirije ingorane mwebwe muserukira abagendana ubumuga mu bijyanye n'inkino n'ibihe nizijyanye ahanini n'ingene umugwi w'igihugu cy'igihugu cy'abagendana ubumuga ukora kubera yuko gushika no munsi nta buryo bwayo isanzwe ifise e, uburyo bwose ikoresha n'uburyo ibiriko irarondera hirya no hino Eh, rero turifuza yuko ubwo bushakanji bwo bwoshigikira uno mugo wacu na cyane cyane mu isubirwamo gutunganya uno mugwi kubera yuko itegeko rishasha rigenga inkino mu burundi eh, ryerekana neza ingene uno mugwi ubwiza kuba utunganijwe nka kurya eh, seno itunganijwe ni ukuvuga yuko uno mugwi ubwiza kuba ugizwe n'amafederasiyo ni igikorwa kizotwara uburyo butari buke kandi bukeneye gushyigikirwa n'ubushikiranganje hanyuma hariho ibyo gutunganya amashampiyona ku rwego rw'igihugu murazi yuko amashampiyona atwara uburyo butari buke nta buryo dusanzwe dufise muri komite paralempike iyo shampiyona niyo ituma turonka n'abantu batandukanye bashobora guserukira abagendana ubumuga tumaze kwagura ico kibuga uko mwahabonye bizokunda eh, bashobore kurukinirwaho kandi n’ikijyanye n'amatara n'amazi eh, tukizira ko ibyo twamushikirije bimwe bimwe bigiye kuzotora inyishu Ah, tukiri muri ibyo by'inkino z'abagendana ubumuga Eugene Sabayezu avuga ko kandi inkino z'abagendana ubumuga zishobora gutera mu iterambere ry'igihugu ndetse igihugu kikanagira ishusho nziza mu makungu n'ubunyene tumukurikira ku ruhande rw'abagendana ubumuga inkino z'abagendana ubumuga ziradufasha kugira ngo abamugaye nabo biyumve mu kibano kujya kuntu abantu baba babona yuko ari abantu badashoboye abana kujya gusekerereza babone ko no muntu nabo bashoboye kira noneho eh, n'uwamugaye ubwenyene bwiwe biramuhesha cubahiro igihe abonye babandi bahora bamugaya bamushira hasi babasigaye bamuha iteka birahesha n'icubahiro igihugu kubera yuko ubu dusigaye duseruka no mu makungu tugaserukira igihugu kandi n'imidari igataha ah, mu Burundi rero y'idirapo ry'igihugu riduze hanze Burundi bukavuga bikorwa ni iterambere mu gihugu ni ishema ryiza igihugu kubera yuko biba byerekana yuko uburundi atakumirwa rihari rya kumirwa rigirwa abagendana ubumuga riba riko riragabanuka ari iterambere ridakumiye isanganiro ano makuru tuyabandaniriza mu bijyanye n'amagara y'abantu umugenzi wo guramukanya bahoberanye canke bakoranye mu ntoke uracibonekeza mu banyagihugu bo mu makomine ya Songa na Rutovu ni mu ntara ya Bururi mu manuko bw'ikirundi mu manuko bw’u Burundi naho bazi ko ari bimwe mu nzira zikwiragiza ikiza ca coronavirus bamwe mu banyagihugu babivuga bashikiriza ko bigoye guheba uwo mugenzo w'abakera ariko ngo bizohera buke buke mu ntwaro no mu wa magara y'abantu muri ayo makomine bahanura abo barongoye abo barongoye gushira imbere amagara yabo Jean Pierre Misago kuramukanya bakoranye ko biracahari ariko ngo babwirizwa kwihata kubiheba kugira ngo ntibahitano n'ikiza coronavirus isi ndabona ko bigoye mugabo umuntu azobigerageza mpaka bishoboka hasi hejuru kuko ntidupfe bizinavye Elvis arongoye ivuriro ryo mu ruvumvu ahanura abo banyagihugu gushira imbere amagara yabo abanyagihugu bumenya yuko amagara aramaze sezeka ntibayore ikintu ca mbere cya kabiri nuko bumenya yuko ukingiye amagara yawe ukingiye n'amagara y'uwundi nuko cyo kimwe ndaha kwa muganga tubanza kwikingira mubwira dukingire abandi na jada yitwaye ko musitanteri wa komine rutovu atera akamo nk'ako tubasabe ntibasubire kuramukanya ntibasubire guhoberana hanyuma kandi ntibaze baregerana cyane cyane bari baraganira kuko iyo bari baraganira bavuga yuko impwemu zabo zishobora kwandukiranira n'ingoga amasabune y'ubururu leta iherutse gutangaza ko agurwa amafaranga ijana na mirongo itanu kugira ngo byorohe ko abanyagihugu bayaronka aramaze gushika hamwe hamwe muri ayo makomine ariko ngo abadani adandaza bayagurisha amajana abiri imwe imwe nk'uko abanyagihugu bagize icyo bashikiriza babivuga jean Pierre misago i bururi radiyo isanganiro mu bijyanye n'indero ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye kuja muri kaminuza kizokorwa kuva itariki mirongo ibiri z'uku kwezi kw'indwi gushyira itariki mirongo itatu n'imwe za kuno kwezi nyine mu bibanza byose byatowe ngo gikorerwemo mu gihugu mu itangazo ry'ubushyiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ryasohotse ku munsi w'ejo bamenyesha ko wokenera icabaza abaza kibariza mu buyobozi bw'amashuri cyangwa mu buyobozi bw'indero ku rwego rw'intara tubandaniriza no makuru mu bijyanye n'urudandazwa urudandazwa rwo mu ibarabara rwibonekeza mu mabarabara atandukanye yo hagati mu gisagara ca bujumbura abadandaza bakora ku kazi ntibabihakana ko bibujijwe gucururiza mu ibarabara ariko bakavuga ko bigoye ko baronka ibibanza bakoreramwo mu ntambamyi bavuga ko bagira harimo ico bita kuburagizwa n'abajeje umutekano aho ngo bishika bagasanzaza ibidandazwa byabo no gufungwa bagafungwa Charles Makoto yaciye hamwe mu gisagara hagati aratubwira uko yabisanze bisaba yuko nabo babifata ngo twubahiriza ntibaze barabita nimba bisabwa icyo gisabo ni cy'umukenyezi ahetse umwana mu mugongo urutaro mu minwe harimo ibiyoba n'ibisuguti ariko aradandaza tumusanze amajyepfo yahoze isoko nkuru ya bujumbura ku gituro cy'imiduga ijya mu bumanuko bw'igisagara abakora ubwo bucuruza bagendagenda hafi y'ikibanza cahozemwo isoko siwe wenyine ibifungugwa bigizwe n'imboga amafi n'ibindi biradandazwa mu buraruko bw'iyo soko hafi y'ahahoze ubudandarizo bw'ahitwa Grenade Burundi ku mabarabara yitiriwe mission na amitié hibonekeza abacuruza impuzu na bimwe mu bicuruzwa byo mu mabutike bati ntituyobewe ko bibujijwe kudandariza mu mabarabara ariko ntiho dushobora kuronka icyo rirenza nk'uko bivugwa n'uyu mupfasoni acuruza ibiyoba bisaba yuko nabo bobifata botwubahiriza ntibaze barabita kuko iyo babitaye botuma batureka natwe tukabishyira abana bakabita iyo babitaye turahomba rwose gusa tuzi ko kibujijwe gucururiza mu ibarabara turabizi muga nta kundi turi bubigenze kubera atandi dufise turonderera uno mukenyezi ati naho bibugijwe ababa hagati mu gisagara uno mudandaza w'amavoka aremeza ko bazi ko bibujijwe gucururiza mu ibarabara ni kubera abapolisi bagomba baturukaho kandi birabujijwe turabizi urabona nka twebwe turondera rasiyo y'abana tugaca tubura inkere turi bubwire tukiti niho tubona tworonka agafaranga ariko rero ko ku buryo uje usanga baguma batwiruka ko tubayeho nabi tuguma twiruka uraho tubitaye mu ibarabara ibyashara uraho badupfunze izo nizo ngorane tuwe tubwira bose basaba ko boronswa hagati mu gisagara ikibanza bakoreramo gutyo ngo bashobore gutanga amakori ariko banakore umuti muri munda. nda twarondeye umuvugizi w'igipolisi ariko ntiturashobora kumuronka uruganda rwa radiyo isanganiro rubandanya rumurondera kugira ngo agire icyo tubandaniriza no makuru mu bijanye n'ibidukikije ibiti birenga umuriyoni n'amajana atandatu nivyo bimaze gutegwa mu ntara yose ya Cankuzo ngo vyinshi bikaba vyatewe muri wa mugambi yewe Burundi urambaye ngo mu gihe rero abanyacankuzo bafise ingeso yo guturira mu gihe cici umuyobozi w'ibidukikije burimye n'ubworozi mu ntara ya Cankuzo ahamagarira abanyacankuzo gukingira ibiti bituma amasoko adakama byongeye gukingiye ibiti ubukingiye n'ibinyabuzima mu ntumbero yo kugwanya inkozi z'ikibi zihaye guturira imiriro ya nyakanga ngo ibiti byatewe bizoza birararigwa naho uzofatwa yaturiye azohanwa bimwe by'akarorero ni inkuru ya Raymond mudende kurarira ibiti birenga umuriro n'amajana atandatu byatewe mu ntara yose ya cankuzo byinshi muri ibyo bikaba byatewe muri wa mugambi ewe burundi urambaye ku musozi wa byinkona ni imwe mu ngingo zafashwe n'abajejwe intwaro mu ntumbero yo gukingira ibitekurikije muri rusange no mu gukinga imiriro nyakanga muri rinoci mu ntara ya cankuzo merekete ntawondereye umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya cankuzo avuga ko kiretse iyo ngingo yo kurarira ibiti hazofatwa n'izindi ngingo nko guca imikobe biragoye ko kubuza abaturire amatongo yabo nawe nyine akavuga ko uzofatwa wese ariko araturira azohanwa hakurikijwe amategeko umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara cankuzo avuga kandi ko ukingiye ibiti mu kutabiturira uba ukingiye ibinyabuzima n'amasoko gutyo amazi agaheza akaboneka ngo mu mwaka uza rero ibiti bizoterwa bikaba bizogwizwa na kane ugereranije n'ivyatewe mu mwaka uheze mu cankuzo reyimo mudende radio isanganiro uno munsi ni umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya uruzuba n'ubugaragwa abarundi muri rusange bahamagarirwa gukingira ibidukikije nko kugwanya imiriro ya nyakanga kuko ngo ibinyabuzima ari ryo soko ryo kubaho neza bivugwa na Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu yaseruki umukuru w'igihugu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe gukingira ibidukikije no kugwanya ubugaragwa akaba kabusanzu uhimbazwa ku rya cumi n'indwi ruheshi buri mwaka akavuga ko leta yatekanije imigambi itari mike kurikira Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'umukuru w'igihugu duhimbaje minsi mikuru ibiri mu gihugu cyacu kiriko kiratera intambwe iboneka mu bijyanye no gukingira ibidukikije no kurwanya ubugararwa n'uruzuba leta ibicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije tubifashijwemo n'abasanzwe badufasha mu migambi y'iterambere imwimwe nyamukuru iriko irarangurwa ni nk'iyi ikurikira ubwa mbere kugira amatuta menshi y'ibiti gutera ibiti biciye mu mugambi wa leta ewe burundi urambaye ni muri iyo ntumbero rero leta yatanguye gutanga ibikoresho byo gutera amatuta no gutera ibiti kugira bene gihugu bo mu makomine yose y'igihugu boroherwe uwundi mugambi twavuga ugira gatatu ni uwo guca imikobeko no kuyitera ko ubwatsi mu ntumbero yo kurwanya inkukura umugambi wa kane ni ukubaka ingomero z'amazi mu ntumbero yo kuvomera indimo ku kugira umwimbu wiyongere, duhangane n'ihindagurika ry'ibihe twongere twimbure kenshi mu mwaka ubwami wa gatanu ni ugutera ibiti bibana neza n'ibiterwa mu ndimiro eka no ku misozi ihanamye kuko biri mu bifasha mu kurwanya inkukura tutibagiye no gutera ibiti umugambi ukurikira ni ukurwanya ibikoresho bitabora nka bya bindi bita ubumwanya n'ibindi umugambi ukurikira ni ukurwanya imiriro ya nyakanga no guturira ibigira ibyo mukaba muzi ko n'igihugu mwese muhimirijwe kwirinda iyo miriro ya nyakanga mu kwama mwigwanya mu gutunganya neza ya miciro yama iriko gashobora gukingira amashamba tuba twangaye ko yotegwa n'iyo miriro ya nyakanga ni kuri no nkuru turangirije ko ano makuru yari karavuga kuri uno murango turabashimiye mwese abari baduteze amatwi